Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97, ni temps de ràdio per a l'esport, en la sintonia de la 97.7 ràdio amb el treball en redacció de Sala Folgado i el d'Arturo Delgado al front del control de so. Vos saludar com cada nit Manolo Montalt. Vos recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils, mòbils perdó, Apple i Android en el TuneIn com la 97.7 ràdio i en la nostra web la 977 esports I que més teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports97nit, arroba esports97nit, per a eh, poder enviar la vostra opinió eh, en el dia d'avui. Vos estem preguntat, vos canvia l'opinió després de la victòria eh, vos canvia l'opinió sobre Nuno després de la victòria a Vigol eh, dissabte i des de d'avui també, a més del arroba esports 90 nit, arroba esports 90 nit, des del dia d'avui afegim el WhatsApp, que va ser el nostre eh, vehicle per a opinar els dilluns. Els dilluns, a partir d'ara, des del dia d'avui, va ser el dia de l'oient, el teu dia. Eh, eh, contem amb tu, ja, sabeu que, ja, sabe, ja saps que per a nosaltres la teva opinió és eh, importantíssima. Saps que sempre a les 12 i mitja fem una parada eh, en la tertúlia per a llegir les opinions que envieu, però des del dia d'avui, a més, els dilluns, en la primera mitja hora, d'11 i mitja a 12, aneu a, aneu a tindre no tan sols l'oportunitat d'expressar-vos via eh, Twitter, si més també no, de fer-ho de la vostra pròpia veu d'expressar-nos amb la vostra opinió en la vostra pròpia veu el nostre WhatsApp. Eh, el número del WhatsApp, que ja sabeu, però per si de cas vos el tornem a dir, 627 9803 36 627 9803 36 El que volem són notes d'àudio. Cada setmana vos farem una pregunta, teniu que enviar el vostre nom, el vostre lloc des d'on ens escolteu, des d'on envieu la opinió i enviar-nos una resposta a la pregunta que estem fent en el dia d'avui. Ja sabeu, la del dia d'avui és canviar la vostra opinió sobre l'1 després de la victòria en eh, Vigo. Pues, ara després Anirem cap a una pausa i en tornar de la pausa el primer contingut dels dilluns, sempre la setmana, va arrencar en Esports 97 nit amb la teua opinió. És importantíssima i si la podem sentir de la teua veu, molt millor encara. Eh, per tant, eh, el nostre WhatsApp a partir del de, dia d'avui per a instaurar el Dia de l'Oient, que serà el dilluns 627 980336. Però volem notes d'àudio, no volem text. Volem notes d'àudio per al text. Ja teniu el Twitter, arroba esports 90 sentit. Si dona la impressió, si dona l'opinió, eh, arribant a dies com el d'avui, 48 hores després del que va fer el València en Balaidos, que s'ha frenat el gran tsunami, la gran crisi. Sembla que el València, eh, en l'última eh, revolta del circuit, ha aconseguit parar el que se li venia damunt. Són com aquestes pel·lícules, ja les coneixeu, de James Bond, que sempre para la bomba a 7 segons de la fi. Dóna aquesta impressió que en este cas a Nuno li pararen la bomba a no a 7 segons de la fi, però sí a 90 minuts. Sembla que en esta ocasió la que venia, la revolta que venia era molt grossa i que probablement haguera fet volcar o descarrilar el tren. La victòria, no dic que tape res, no dic que resolga la situació, quan un arriba a una crisi no fa per un resultat i quan un eix d'una crisi no ho fa mai per un resultat, ni un positiu ni un negatiu, però sí la victòria para, frena, atempera la gran crisi que se li venia damunt al València Club de Futbol i sobretot al seu entrenador, a Nuno Espíritu Santo ha tornat a creure la plantilla en Nuno? i hagueu autogestió gestió? Hi ha moltes preguntes. Sobretot les anem a respondre avui en la tertúlia que va vindre molt calenta. Però sobretot, tornem a dir, tenim la impressió de que el València pràcticament, com va fer Jaume Domènech amb el valor del peu de Norito sobre la línia, ha parat la gran crisi per, e- per aquesta que se venia era de dimensions absolutament incalculables com ja eh, ha vingut, eh, en este cas, comprovant la propietat del València Club de Futbol després dels últims partits en els quals Mestalla ha tronat, tot i guanyar per 3 a 0, per exemple, davant el Llevant una Esportiva. 11 i 36. Amb tot això i moltes coses més, és moment de eh, tornar a repassar el dia i ho fem, com cada dia, en 5 fotos. Setmana tranquil·la, l'equip tornarà demà al treball a la ciutat esportiva de Paterna en un ambient prou més relaxat després de la golejada de Vigo. Algèria no obliga a Fegulí. Els metges del combinat algerià han comprovat la lesió en el peu del futbolista del València i, per tant, queda exent de participar amb la seva selecció. La Junta el dia 11 de desembre avui el València ha donat a conèixer les línies mestres de l'ampliació de capital que haurà de ser aprovada en Junta General. Gol histórico, Víctor se es troba muy satisfecho de tornar a la selección sub-21 y de haber conseguido el gol 400 del Levant en primera división. Sí, no lo sabía hasta, hasta después de meterlo, no sabía que si metía un gol sería el, número 400 y bueno, yo creo que es muy importante, que, son números que, se quedan guardados para la historia y, sobre todo que sea el gol 400 para el Levante es un orgullo, claro. Camí de Bèlgica, València Bàsquet, Manprem, viatge demà a, cap a Centre Europa, on jugarà dimecres contra el Charleroi, buscant les 10 victòries en 10 partits. Les 11 i 37, fem una pausa per la publicitat. Vos recorde, canvia la teva opinió sobre uno després de la victòria de Vigo, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit. Canvia la teva opinió de uno o sobre l'1 després de la victòria a Vigo i a partir d'avui ja sabeu, notes d'àudio al WhatsApp 627 98 03 36 627 98 03 36 les notes d'àudio en WhatsApp perquè des d'avui el dilluns és en Esports 97 dit el dia de l'oient volem conèixer de la teua pròpia veu la teua opinió. De fet, anem a una pausa per a publicitat i el primer contingut són les vostres respostes en el WhatsApp. Com dèiem, una pausa i anem amb elles. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. <laughs> Blas, estoy dormido, Epi. Ya, pero es que este viernes 20 de noviembre los de Ford van a hacer su día sin IVA. ¿Mm? No pagas IVA ni al comprar un coche ni en las operaciones de taller, Blas. Muy bien, hasta mañana, Epi. Lo llaman el Blue Friday de Ford y no van a cerrar a mediodía porque es su día sin IVA. Rima y todo, Blas. <laughs> Parece como si trabajases en Ford, Epi. No, porque ellos son azules y yo naranja, Blas. Condiciones en Ford.es. <laughs> los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. ¿Quieres ver en directo a los mejores cortadores de jamón ibérico? No te pierdas el segundo concurso de cortadores de jamón ibérico Ciudad de Valencia que tendrá lugar el sábado 14 de noviembre a las 18 horas en la plaza interior del centro comercial. Organizado por Castro y González con el patrocinio de Nuevo Centro y la colaboración de Diniva, Jamones Juan Gargallo, la Asociación Nacional de Cortadores de Jamón y el Corte Inglés. Medios oficiales, Levante, Levante Televisión y la 97.7 Radio. Con sorteo de un jamón ibérico entre todos los asistentes. Segundo concurso de cortadores Portadores de Jamón Ibérico Ciudad de Valencia. Sábado 14 de noviembre a las 18 horas en la plaza interior del centro comercial. ¡Te esperamos! Proa Ocasión, tu concesionario low cost, ya está en Valencia. Abrimos las puertas de los más de 4.000 metros cuadrados de exposición, donde encontrarás la mayor oferta de vehículos seminuevos. Kilómetro 1, vehículos de gerencia y premium. Servicio de taller Proa Service, vehículos 100% garantizados con la tranquilidad que te ofrece Proa Group. Acércate a conocernos en pista de silla 44, dirección Alicante salida 10, NASA, O consulta nuestro amplio stock en nuestra web, www www.proaocasión.com. Proaocasión, la marca líder en vehículos de ocasión. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app TaxiClick. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. Mm. 11 de la nit i 41 minuts. Sabeu que des del primer dia que arrencarem en esta casa eh, la vostra opinió conta i moltíssim per a nosaltres. Eh, és eh, un vehicle habitual de contacte, la interacció eh, en el Twitter, en el arroba esports 90 que de fet avui continua obert, eh, però des del dia d'avui eh, afegim una nova modalitat. Volem que cada dilluns per arrencar la setmana sigues tu el protagonista, sigues tu siga la teua opinió, de la teua pròpia veu, el primer contingut nostre de cada setmana. És a dir, volem que l'oient, que tu en este cas, pugues accedir a eh, posar la teua veu com si fora davant d'un micròfon i t'oferim el nostre mm, WhatsApp, el WhatsApp del programa 627 98 03 36 627 98 03 36. Eh, no volem text, volem un missatge d'àudio, una nota d'àudio. Per què? Perquè volem sentir la teua veu, volem saber qui eres, des d'on on ens escoltes, i volem la interacció amb eh, la teua opinió. Importantíssim per a nosaltres. A partir d'avui queda instaurat el dilluns com el dia de l'oient, mitjançant el WhatsApp, ja sabeu, 627 eh, cada dilluns eh, des de primera hora del matí, avui no hem pogut fer-ho perquè estàvem adequant el Twitter, però des de primera hora del matí us farem una pregunta. Eh, a el WhatsApp, perdó. Eh, eh, però farem una pregunta per a que envieu les vostres opinions. És el que volem. Eh, que sigueu els protagonistes. Volem que la vostra opinió ens arribe i ens arribe des del WhatsApp. WhatsAppéame. Y i la pregunta del dia d'avui, ja la sabeu, canvia la teva opinió sobre l'Uno després de la victòria a Vigo. Això és el que ens heu dit. Whatsappéame. Whatsappéame. Eh, bona sopada, en Laia li envia una salutació a Xami Ortiz avui i a Saba Folgado i al tècnic Artur Delgado. Eh, la meva opinió sobre uno pues, no ha canviat vull dir, en defensa han pitjor el Montelequí, li continua faltant gol i crec que a vegades el que li mantenen una, en aquest equip són els resultats, no el xoc. el pues, eh, no con eh, de Monte no con eh, y a més se muestra como un equipo muy frágil en l'aspecte psicològic que al primer contratemps se tira ahí... Eh, ...pero ahora a eh, cómo acaba yo yo espero que ve no fins que no diga la verdad sobre Negredo Hola, bona nit. Eh, soc Pepe Daldalla. Jo crec que l'opinió no me pot canviar perquè jo este partit ja l'havia vist en la final de Copa contra el Getafe. Els jugadors agarraren el seu cor per el seu compte i no li feren ni casa nulo. I jugaren com ells vulgueren. Gràcies, bona nit. Hola, sóc Vicent de Massarrotxos i jo, a mi Nuno no, me, no, me, no canvia la meva opinió. No m'aporta res i pense que és un entrenador roïn per al València. Gràcies i bona nit. Mi opinión sobre Nuno sigue siendo la misma que desde antes de Vigo. Tiene que irse cuanto antes de Mestalla y que venga a este equipo un entrenador que se va a plantear los partidos desde el principio. Hola, mi nombre es Sergio de Valencia. Creo que no, creo que no cambia para nada el, partido del Celta. Creo que Nuno es un entrenador que no es válido para el Valencia y además está destrozando el vestuario con el caso Negredo. Un abrazo. Hola, soy José Vicente desde Valencia. Yo creo que en lo que debería hacer es centrarse en el equipo y dejarse de polémicas con los jugadores. Hola, soy Jorge Ibáñez. Creo que mi opinión sobre Nuno es que debería volver a tomar el mando del equipo, ya que se había olvidado de él, centrado en las polémicas con los jugadores como en Negredo u otros casos. Ha demostrado que cuando ha querido hacerlo bien ha podido. Sobre Nuno pienso lo mismo que pensaba antes. Es un entrenador que tiene mi respeto. El año pasado hizo muy buena campaña Dejó al Valencia cuarto con 77 puntos, así que por esa parte muy bien. Lo que pasa es que esta temporada no está dando con la tecla y yo creo que un entrenador que no da con la tecla no tiene que ser entrenador de un equipo. Por ejemplo, David Moyes no está dando con la tecla con la Real Sociedad y ha sido destituido. Así que por esa parte yo creo que en un Espíritu Santo tendría que estar fuera del Valencia. Hola, soy Manuel Ibáñez y sobre la pregunta de qué opinamos de Nuno, para mí hay que darle más, más confianza, lo veo un gran entrenador. Lo que pasa es que a los primeros partidos no le acompaño el resultado y ahora este domingo y el anterior les han acompañado. Pero para mí hay que darle confianza que sabe su, eh, su trabajo está bien hecho y sabe lo que está haciendo. Bona nit, amics. Soc Toni, des de Manuel. I sobre el tema Nuno simplement volia comentar que no canvia gens la meva opinió a pesar d'haver guanyat 1 a 5 al Celta i com molta gent ho està comparant amb el punt d'inflexió de Rafa Benítez, simplement volia comentar que a Benítez, anant-li mal les coses, ningú li va xiular ni va voler que se n'anara del València i en canvi en uno sí. Bona nit. Bona nit. Soc Vicent, que diré des de Picalla. Per a mi ha passat dos coses. Una és que en uno l'han obligat a eixir en un equip que ell no tenia pensat eixir, jugar d'una forma que ell no tenia pensat jugar. I al veure que la cosa anava bé, ha ficat les caretes que ha ficat. ja la primera. O la segona, i més cruel, és que pot ser que els jugadors és que han arribat a un acord en qüestió de primes. És és pensar massa mal, massa mal, però... Pff, estem en un món que no te pots refiar de ningú. En fi. Ah, en això segon que he dit, no he volgut excusar a, Nuno. Per a mi és molt mal entrenador, molt mal entrenador, molt mal gestor de la plantilla i jo seguís dient que se tenia que anar pel València no val. Bona nit, ja pensar-ho. Jo pense que deurien tirar en uno perquè no és un partit soles i ho està fent mal en la Lliga. Tampoc pot prohibir als jugadors que es dirigeixin als companys i a més és que el jugador diu la veritat. Entonces i també l'afició ho està demanant i l'afició és el que compta, sense afició el València no és res. Bona nit, el meu nom és Alberto Toledo. La meva opinió sobre l'Uno no canvia res després del resultat de Vigo. Pot ser que sigui un punt d'inflexió, Ojalà, però crec que Nuno està superat per la situació i ha perdut tot el control sobre la plantilla. Esperem que se recupere. Les 11 i 48, el WhatsApp, el nostre vehicle a partir d'ara el dilluns. El dilluns és el dia de l'oient i és el dia de l'opinió de l'oient. 7, 98 0, 3, 3, 6. 6, 2, 7, 98 0, 3, 3, 6 envies una nota d'àudio, hola, me diuen Manolo, toque de València, eh, i, pues, en este cas, envies l'opinió sobre la pregunta que estem fent avui, canvia la vostra opinió sobre l'1 després de l'1-5 en Vigo, al voltant de les 12 i mitja, eh, anirem coordinant-se poquet a poquet i segur que al final eh, intentarem que tot entre en la primera hora, perquè volem que siga el primer... El passa que com estem encara al principi, però eh, volem que el primer contingut de cada dilluns siga la vostra opinió de la vostra pròpia veu en el nostre WhatsApp 627 98 03 36 11 i 49 sigui, anem a per més continguts en este cas eh, dels que marquen l'actualitat Saga Folgado, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. M'agrada molt del WhatsApp i la cançó que has escollit de, de fons. <laughs> el Coriguapo, li diuen. Coriguapo. No l'havia no vist actuar en ma vida, però recordava que l'havia vist en algun vídeo d'aixòs, dic, crec que hi ha una cançó sobre el WhatsApp efectivament. En efecte, hi ha una cançó del WhatsApp, que a partir d'ara va ser també un vehicle nostre d'opinió, i a més, eh, el dilluns que va instaurar ja el Dia de l'Oient. A partir d'ara, el dilluns, l'opinió de l'Oient, 11 i mitja, en el arranque del programa, amb les opinions sobre la pregunta que li fem. Sí, és una forma de recuperar també pues, eh, algo que abans se feia molt en molt la la ràdio, com era la, recuperar d'alguna forma o mantindre un contacte més directe amb, amb, amb gent, però escoltant també la seva, la seva veu. I jo crec que el WhatsApp és un vehicle eh, fantàstic no? per a aquest tipus de, de coses que, uh mhm. -huh. que mos ve perfecte no? per a programes com este. Perfecte. No bueno, per a abusar, però sí durant moments en els que... Sí, sí pues, eh, la gent vulgui oferir la seva, la seva fixe, opinió. Fixe, fixe, no dic jo que altres dies no ho puguem fer quan uh mhm. -huh. ens ha passat alguna molt gros, però fixe, fixe el dilluns el dilluns, el primer contingut de cada setmana serà la veu de l'oient en la seva opinió. Folgado, demà tornada al centrament, En el dia d'avui sí que ha passat per paterna Abdenur, que treballa de valent però ja està, sembla que sí, podrà estar a disposició del seu entrenador el eh, dissabte, eh, dos dissabtes, contra la Unió Deportiva Las Palmas a les 10 de la nit en Mestallà. Sí, és l'objectiu, recuperar l'últim integrant d'Eixà Infermeria, una volta recuperat Matthew Ryan, que de fet ja està concentrat també amb la selecció d'Austràlia. Curiós perquè pot reaparèixer abans defensant la samarreta de la seva eh, selecció nacional que no defensant al València Club de Futbol. Només resta per abandonar la infermeria eh, Aymen eh, Abdenur, uh mhm. -huh. objectiu recuperar-lo per el dia davant la Unió Deportiva Las Palmas i és l'objectiu, tant Abdenur com Fegulí, Manolo, i ara parlem de Fegulí perquè ja donarem alguna pinzellada respecte a lo que ha corregut en les últimes eh, hores. La intenció també del cosmèdic és que estiga total i absolutament recuperat d'eixa facitis eh, plantar Sofian Fegulí, que, ja que estem parlant de Fegulí, Manolo, pues efectivament el que hi contarem mhm. eh, és el que també s'ha produït en les últimes eh, hores, s'han donat el vistiplau als metges de la selecció d'Algèria. Era molt evident la dolència de, de l'Algèria. I no cal que viatge, no cal que se eh, concentre, accepten els informes eh, mèdics del València i, per tant, el futbolista ha sigut desconvocat, no va a viatjar amb la seva selecció. Bueno, pues, eh, això pel que fa a, a la infermeria, eh, en un València de futbol que té, eh, mm. entre uns i altres, prou, inter, prou internacionals fora i per tant Nuno pues, bueno, no és que tingui la gran majoria de la plantilla però sí va tindre futbolistes fora de cara a intentar eh, treballar conceptes en aquestes dues setmanes que li venen sense lliga. Sí, Paco Alcácer, Manolo que va disputar dos eh, amistosos que Espanya jugarà davant Anglaterra en Alacant el 13 de novembre uh -huh. i davant Bèlgica el 10 de novembre, amistosos importants eh, davant Anglaterra i davant Bèlgica també Gallà, el de Pedreguer que va jugar amb la Rocheta, amb la Sub-21 partits classificatoris per a l'Europeu 2017, el primer 12 de novembre davant Georgia, el segon 5 dies després davant Croàcia. Matthew Ryan, recuperat de la seva lesió, va disputar dos partits classificatoris per al Mundial 2018, el primer davant Kirguistan el dia 12, el segon davant Bangladesh el dia Deset. Enzo Pérez, el futbolista argentí, que també va convocat amb la Albiceleste, partits classificatoris Mundial 2018. El primer d'ells davant Brasil, 12 de novembre, una Argentina-Brasil, Manolo, uh. el, 12, el 12 de novembre, i el segon amistós davant Colom Colòmbia, el 17 de novembre. Mustafi amb Alemanya, jugarà dos amistosos davante França 13 de noviembre, buen amistoso también este, Y segundo amistoso importante también, davante Holanda. Bezo Cancelo, convocats amb la sub-21 de Portugal, També disputaran partits classificatoris per a l'Europeu 2010, jugaran davant Albània el 12 de novembre en Portugal i davant Israel el 10 de novembre en Tel Aviv. Bacali, futbolista belga, les dues últimes voltes que havien al concentrat Manolo uh mhm. -huh. ho havia fet amb la selecció absoluta. Torna a baixar amb la sub-21, va jugar davant la República Txeca el 12 de novembre, que és partit classificatori. I finalment André Gómez, Manolo, migcampista també del València, que jugarà dos partits de preparació de cara a l'Eurocopa. Primer davant Rússia, 14 de novembre, segon davant Luxemburgo, el 17 de novembre. Sabir Nuno treballarà, com és habitual, Manolo, pues, eh, amb poquets efectius en les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna, tirarà mà del Mestallà i tirarà mà del juvenil. Bueno, pues això per el que fa a la part eh, esportiva. Se queda alguna cosa més en el tintero, Folgado? No. Bueno, pues, eh, hem de parlar també de la part social, perquè el dia d'avui el València Club de Futbol ha més un comunicat per a parlar ja de la Junta General eh, Ordenada d'Accionistes, el dia 11 en primera convocatòria a les 5 i el eh, 12 també en segona convocatòria també a la mateixa hora, i en el punt 3 de l'ordre del dia estarà l'aprovació d'un augment de capital de la societat amb emissió a noves accions per compensació de crèdits i baix el punt 4 de l'ordre del dia l'aprovació d'un augment de capital de la societat amb emissió de noves accions amb càrrec a aportacions dineràries. Són 100 quilos, això ja ho sabíem. El València ha volgut deixar ben clar que, tot i que la Lliga de Futbol Professional no exige finalment la capitalització per trobar-se el València en situació de ple compliment de les normes de control pressupostari eh, després del eh, tancament del mercat el Consell eh, ha pensat que és un moment adequat per a dur a terme un, un enfortiment dels eh, fons propis que puguen dur al club a una millor situació financera que li permeta afrontar amb major nivell de solvència els molts reptes que té per davant. El València eh, ha dit eh, que, bueno, eh, eh este diners és per a invertir fonamentalment en primer equip i acadèmia i també reforçar el seu balanç protegit dels seus actius i possibilitarà un futur més brillant per a la societat en una relació fiable amb organismes reguladors de futbol socis com comercials i bancs creditors. Hi haurà un segon augment de capital que se eh, aprovarà en el punt 4 de l'ordre del dia, amb càrrec a aportacions dineràries, en el qual els accionistes minoritaris tindran el dret de subscriure noves accions de la societat en la quantia necessària per a mantenir el seu percentatge actual de participació en el capital social del club. Eh, per tant, per a que això pugui ser així, com farà? Pues Meriton ha comunicat formalment a la societat València Club de Futbol que renuncia al seu dret de subscripció preferent per a que aquells accionistes minoritaris que, puguen, eh, eh que vulguin invertir per a mantenir el seu percentatge d'accions en esta nova ampliació de capital puguen fer-ho. Està bé, crec que, és una, crec que és una bona mesura i crec que hi haurà que parlar també amb els accionistes minoritaris a veure què pensen d'esta mesura, a veure si demà és un bon dia per a, per a fer-ho. Això pel que fa al, eh, eh a la Junta, que a més tindrà mm. eh, una altra situació eh, de lligam. Estem parlant de que moltes voltes la direcció, la propietat del València viu en una torre de marfil un tant allunyada del carrer i en esta volta crec que encerten en una de les situacions que van a exposar en esta junta d'accionistes. Sí, perquè ja en l'última junta, quan va presentar-se en societat Manolo eh, Meriton, una volta ja se va oficialitzar la compra del València Club de Futbol, va haver molta gent que va participar en aquesta assemblea, la de la temporada passada, mm, i que va reclamar que el València pues, eh, s'expressara se en, en valencià, no sols en castellà i en anglès, sinó que, a més, pues, eh, el valencià tirara del valencià i que fora un idioma eh, que s'utilitzara en, eh, en el club i en els seus eh, documents. El valencià ha anunciat que, efectivament, el valencià va ser idioma cooficial en el club i que els accionistes podran també expressar-se en la Junta en l'idioma de la seva terra. És una bona, és una bona mesura, ho van reclamar pues, nombrosos accionistes durant l'última assemblea. Perfecte, 11 i 57, parlem o xerrem ja també del eh, llevant d'una esportiva, salva en eh, este cas el conjunt Granota que se'n va junt a Rubi, estava ja previst a Oliva, quatre dies des d'avui fins a dijous per a preparar eh, sobretot treballar conceptes no tindrà massa baixes a nivell internacional també té algunes llevant d'una esportiva però jo crec que eh, li permet treballar amb el gros de la plantilla en Oliva estos quatre dies per a anar eh, introduint eh, el seu, la seva impronta eh, de futbol eh, al nou entrenador del conjunt Granota. Sí, és l'objectiu, treballar per a tractar de que assimilen els futbolistes el que va demanar-los a partir d'ara Rubis. S'han vist eh, coses, canvis respecte, algun significatiu, respecte a lo que demanava futbolistes eh, Lucas Alcaraz, però Rubi, com que vol introduir nous conceptes, pues aprofita aquesta setmana no hi ha competició per a tractar de que ho assimilen una mini concentració a, a Oliva. Mm. Si te sembla, podem escoltar al protagonista este matí, en la sala de prensa del Llevanturi esportivo No, en la mateixa estació, abans de partir cap Madrid. Correcto, perdón. Pues según Víctor eh, Camarasa que se ha referido efectivamente a esa participación en la Selección sub-21. Eh, yo creo que, todo esto también es forma parte y es gracias al Levante y, bueno, yo creo que, lo primero es ayudar al club en lo, que, en lo que sea necesario y, bueno, después están este tipo de premios y bueno, con muchas ganas, como te he dicho, de ayudar a la selección. Víctor Camarasa, convocat per la selecció sub-21, Manolo, que a més s'ha referit al fet que destacàvem en titulars, va ser l'autor, l'altre dia n'hi gol davant el Deportiu de la Coruña, de llançament de falta directa del gol 400 del Llevant Unió Esportiva en primera divisió. Sí, no lo sabía hasta, hasta después de meterlo, no sabía que si metía un gol sería el, el número 400 y bueno, yo creo que es muy importante que, que son números que, que se quedan guardados para la historia y sobre todo que sea el gol 400 para el Levante es, un orgullo, claro. Un orgullo para el eh, Víctor Camás a hacer el gol número 400 del Levante Unión Esportiva. Tenim la jornada número 15 en la primera división del fútbol español Ya saben cuán juga el llevante eh, Y cuán juga el Valencia esta jornada, eh, que si no recuerden malamente es el día 12, y 13 14. jornada 15, divendres 11, de 12 y diumenge 13 de novembre el Llevant Unió Esportiva Manolo que jugarà el dissabte 12 de desembre a les 6 i quart davant el Granada mentre que el València ho farà el diumenge 13 de desembre a les eh, 4 davant eh, l'Eibar. És a dir, que Eibar-València, uh mhm. -huh. diumenge 13 de novembre a les 4, mentre que el Llevant Unió Esportiva jugarà el dissabte 12 de novembre, ho farà a les 6 i quart de la vesprada davant el Granada. Perfecte, doncs pues tanquem així la primera mitjana informativa, les 12 en punt de la nit, entrem en el terreny de debat de tertulia d'anàlisi. Folgado, gràcies. Un plaer, Manolo. 12 en punt de la nit, vinga, anem allà. Esports 97 nit, la tertúlia. Les 12 en punt, no, en punt no, les 12 i un minut de la nit, arranca el test de debat de tertúlia i d'anàlisi, així en Esports 97 nit. En el dia d'avui ja sabeu que amb secció nova, que com és el primer dia, fins que no se acoplem del tot, avui anem a donar-la en dos tandes. Eh, però eh, volem que estigueu ahí, perquè a partir d'ara, des d'avui, des del dilluns, hem estrenat secció nova, en la qual tenim la intenció de que la, el nostre primer contingut de la setmana siga la vostra opinió i que siga la vostra opinió de la vostra pròpia veu. Com? Molt fàcil. Teniu tots el mòbil i en el mòbil teniu tots una cosa que diu WhatsApp i nosaltres tenim un número de WhatsApp, el 627 98 03 36 627 98 03 36 què heu de fer? Enviar-nos una nota d'àudio. No volem text, volem una nota d'àudio. Mos digueu com vos diuen, mos digueu des d'on toqueu o des d'on mos sentiu i envieu una nota d'àudio al 627 980336 en el dia d'avui la pregunta que estem fent i també en el Twitter, o sigui que hi haurà temps per als dos avui és eh, mm, canviar alguna cosa de la vostra opinió sobre l'1 després de la victòria a 5 en Vigo, és la pregunta que estem fent, tant en el Twitter, arroba esports 90 que va continuar sent el nostre vehicle habitual per a la interacció i l'opinió, però que a més a més, com vos deia abans, avui afegim el eh, WhatsApp i que a partir d'ara el dilluns va ser el dia de l'oient. Sempre el primer contingut del dilluns serà la vostra opinió de la vostra pròpia veu. En el nostre WhatsApp 627 98 03 36 com deia, eh, vos, eh, en una nota de veu, mos digueu qui sou, d'on toqueu, i en este cas la resposta a la pregunta, si canvia algo la vostra percepció sobre l'1 després del 1 a 5 en eh, Vigo. Arranca ja la tertúlia, tenim així a dos dels setes, com sempre, el més tardor, un dia farem pagar multa com els entrenaments de futbol. Jaume Ortí, què tal? Molt bona nit. Muchas noches. Com està vostè? Milloré, tia. Respirem ja, no? Ah, ja sí, estic en sala ja. <laughs> Molt bé. Estic en sala. <laughs> En efecte. I jo crec que el València també, també està en sala després de la de l'altre dia. I també està per així el presentador del Murciélago, el de Televisió, Vicenç Empere. Hola, Sampi, què tal? Molt bona nit. Què tal, Manolo? Com esteu? Respire Miller, no? Ja. Home, canvia el panorama, eh? Una Cam... miqueta. Eh, no, eh, no només per resultat, sinó perquè la imatge que dona el València. O sigui, passes d'una imatge diament, diametralment oposada en dos dies. És un, és un cas per a digne d'estudi en el món del futbol. En efecte, digne d'estudi. Però, però ho va aconseguir aconseguir el València. Per tant, a partir d'ara també veus que has ficat el llistó eh, en, en un estadi com Balaïdos davant d'un rival eh, que està de moda i tal, tan alt que, que ara veurem com ho gestiona també el València. Sí, eh, eh, jo ahir recorde al principi de la eh, tertúlia, eh, però del programa, sempre fem una editorial o repassem, o li donem opinió al fem destacat del dia, i jo ahir eh, començava dient alguna així com si espereu que jo vos done eh, la resposta al per què este canvi del dimecres al, dissabte, al dissabte eh, s'enganyeu, jo no el tinc jo no tinc aquesta resposta jo puc dir-vos coses que jo vaig veure eh, pues, eh, que l'equip eh, va tindre eh, la sort de cara en determinats moments del partit que a partir de l'1-3 l'equip alça molt més les línies i creu i torna a ser més el València de l'any passat que en el eh, moment eh, ideal del partit torna a aparèixer la figura de Jaume Domènech, que ja va camí de convertir-se en un porter aplomat en la primera divisió. Jo abans el veia eh, més vistós que segur, i ara comença a veure-li ja coses, és normal, van passant els partits, de porter aplomat en la, la mà que li trau a Nolito, pràcticament llevant-li la bola de la bota en la línia de gol, quan semblava impossible, en una 3 que el Celta es clavava novament en el partit en un 2 a 3 eh, apareix en el moment eh, just i, i, i cert del partit eh, sí que vaig veure que hi ha jugadors que oferen una cara molt distinta però el per què el dimecres donen una cara i el dissabte fer una altra cara jo no tinc aquesta resposta jo crec que Jaume i jo tampoc, no Jaume? <laughs> no, jo penso que inclús no saben qui pot tindre-la eh, mira, ahí te la compré Eh, jo, Manolo, lo, lo, esa, esa vespre, o sigui, jo vaig voler partir dos vegades perquè no m'ho podia... No, de veres, o sigui, no m'ho podia creure. Després n'hi ha eh, estos canals del Plus i tal que torna a repetir el partit i me torni a enganxar al partit i la veritat és que, a veure, canvis de futbol, pues, sense saber molt de futbol, perquè no som entrenadors, però veus que la intensitat no és la mateixa, ni molt menys, o sigui, l'equip està enxufat, eh, les línies eh, sembla que està la, la pressió més avançada, recuperes el valor més lluny de la teua porteria, eh, per tant, més a prop de l'altra porteria, n'hi ha jugadors claus com Parejo i Paco Alcácer que intervenen molt, eh, per a mi van ser clarament els dos millors, no només pels, pels gols, que també, perquè el futbol són gols i ne fan dos cadascú amb un parejo, dos assistències, eh, Paco, una assistència per a parejo, o sigui, eh, és una actuació molt decisiva, no?, la dels futbolistes, eh, i el primer que en aquesta segona vegada que estava mirant el partit pensé jo és i crec que ho escoltat en algun oient eh, que han enviat ja uh WhatsApp mhm. eh, a mi me recordat la final de Copa de Ronald Koeman perquè jo havia vist un equip que estava mort en el partit anterior... Tu penses que hi hagué autogestió? Lo primer que jo vaig pensar, Manolo, sí, autogestió, perquè és que no me, no me podia entendre que un entrenador un dimecres no sàpiga transmetre lo que sí que va saber transmetre el dissabte. Per tant, jo pense... Lo primer que pensé aixina, en, a, a Sant Calenta és autogestió. O sea, Nuno ha fet l'11 i estos han decidit com jugar i com col·locar-se i, i que fer en, quin pla seguir en Balaïdos és, lo, és lo que vaig pensar jo la segona vegada. La primera estava tan, tan flipat que no me donava temps ni a pensar. <laughs> Però la segona, reflexivament, dius no, no, això ha sigut una autogestió claríssima. Uh mhm. -huh. Jo, Jaume, tu eh, has jo, arribat a pensar que puga haver-ne autogestió? No, això la veritat és que no, no ha tingut de, de, de temps de pensar. El que sí que dia esta setmana és que tots els equipos revelacions, quan arriben a una plenitud, com d'una manera el Celta havia arribat, independentment del València, perquè no, en aquest moment no estava pensant del València, sinó en el propi secta, pues arriba un moment que ixa ratxa, per lo que siga, de, de repent és tot mal, és tot, eh, tot en contra, la mala sort se seva, i un partit d'aixòs que, perquè són els tipus de sorpresa, que un està anant bé bé i arriba, ja no dic el València, una, un equip X, arriba i li pinta la cara i li guanya, ja, guanyat 0-3, com pot ser? Pues això passa molt, sobretot en el tipus d'equip de, revelació lo que passa que jo el València, eh, hasta eh, l'1-1, jo faig un plantejament diferent. Pense que quan el València eh, logra el primer gol, ja torna o comença l'associació d'una manera eh, de Paco eh, i de Parejo. Vull dir, ahí, ahí comencen, la, la jugada és preciosa, però hasta ahí se gol, inclús el València ja havia començat a tirar l'equip doncs. més, més davant. Jo crec que hi ha determinades uh, eh, diferents fases del partit. Bueno, que, que entonces jo te juzgue que quan passa això... I Jaume comença per la primera en la que estem d'acord. I, I continuen jugant bé i tal, 1-0, però de repent mos fan el gol típic de que mos han fet els 3 o 4. Un gol, lògicament, que toquen al primer palo i podem recordar varios. Es que son tres cabotaes del d'Islària. No, no, però ese gol mos te l'han fet tres viatges ja. Entonces, ahí en ese moment... Ixe va estar molt mal defès. No, però això tornes a treballar a dubtar, dic, ja estem... Terriblement defès. Molt mal, molt mal. I en ese moment dius, ja estem igual. Uh mhm. -huh. Però, claro, després sí que és cert de que no te dona temps perquè antes de, de que acabi la primera part del moment oportú, uh mhm. -huh. ahí sí que no és problema de, de jugar millor o pitjor, és problema de qualitat i la fica on, vamos, ni les aranyes i, lògicament, això què passa? Si damunt la segona part, pues, lo de sempre, un regalito, pues, clar, l'equip ja és una altra manera. I què passa? Pues que eh, entre mig quan hi havia una possibilitat que et venen el gol, San Jaime continua sent San Jaime i tots els partits aporta una participació molt, molt important. Entonces, arribant al final el resultat, pues jo diria que si era l'equip revelació i havia passat el Madrid i el Barcelona, el Barcelona ja ha tingut un, una pala ben forta i el Madrid guanyar, li, però li, costa, costar d'una manera un dels resultats més més espectaculars de la temporada és trilla del Celta València, això és així. Xina. En efecte, ja s'incorpora el director de Superdeport amb nosaltres, Julián Montoro. Hola, Julián, què tal? bona nit. Hola, bona nit. Jo vinc ara, però li, encara li estic ficant pegues al partit de la no, no, no, no, pe, que, <laughs> no, no, pegues... M'ha paregut, m'ha paregut. No, no, pegues cap ni una. Està, estem, estem per posar pegues després no, no, de guanyar una M'havia paregut. A l'inrevés, no. Anem a fer fotocòpies. Estem, en efecte, eh, estem, eh, en lo que busquem és les causes per a poder fer fotocòpies i per a que l'equip vulgui fer fotocòpies. No n'hi ha dos partits iguals. No n'hi no ha dos partits no iguals. No la fotocòpia. Eh, en efecte. Eh, però, però sí... Eh, eh, Ara preguntaré també si canvia alguna cosa. Els oients, majoritàriament en el WhatsApp, que avui hem estrenat la sessió del WhatsApp, que està funcionant molt bé, eh, diuen que no i ara a les 12 i mitja llegirem Twitter però també sentirem algunes eh, notes d'àudio més que ens han enviat al WhatsApp eh, ara parlem de si canvia alguna cosa de la percepció sobre l'entrenador ja estem mirant o ja estic sentint a la gent eh, que fonamentalment no eh, però eh, sí que eh, Vicente una cosa que jo vull saber la teva opinió que en un moment donat eh, de calentó en una primera impressió de després d'una 5 diu autogestió autogestió mm. per què? jo dic que Nuno fa l'11 i que els jugadors després desenvolupen un Home, partit... Nuno sempre fa l'11. Clar, evidentment. I els jugadors després desenvolupen el fan una cooperativa. Sí, però la idea, la idea que... O sea, ese dia jo crec que Nuno no digué res. Va, la meva opinió. No, jo, jo això no m'ho crec. Això és molta maldat. Ja. <laughs> jo... Escolta, és una manera de de el partit. Ja, ja, ja. I així, les opinions es que, caben totes. Jo li passaré en dos dies, d'un partit a un altre, i els protagonistes pràcticament són els eh, mateixos pràcticament. Ja, Molts poques canvis. jo crec que n'hi ha moltes més coses que autogestió. Per exemple? No, pues, home, fa uns dies publicaven una estadística uh -huh. en la qual el València no havia corregut més que cap dels seus rivals en tota la temporada. I el Vigo va ser el primer. Mm. Hi ha una altra estadística de Vigo molt interessant. Intensitat. Les faltes. 10-26 en el Calderón, vull dir, 26, 26. per al Galeti de Madrid, 10 per al València, 27, i l'altre dia en Balaidos, 16 per al Celta, 27 per al València. Quasi el doble. <laughs> Que, no, és que és doble i pico. <laughs> Clar, és que aquestes coses... És cert, per a mi, eh, eh i no són pegues, per a que <laughs> Julen no me, no me rinya, eh, no són pegues, però sí que és cert que per a mi el partit, n'hi ha un partit fins a l'1-3 hi ha partit de l'1-3 i un altre partit. Jo crec que a partir de l'1-3... Si, si me el una mala, València jo, ja és, jo crec que ha Ja és totalment, per a mi, a partir de l'1-3, el València de l'any passat. Però això és el més paregut. En línies avançades, tranquil, guanyant totes les accions físicament en el centre del camp, avorrint els atacants de l'equip contrari, que no li tocava desquiciat, sí que me va ser... Però ja per a mi, un tramo del partit entre el gol de Paco... Perdó, entre el gol de l'empat del Celta, eh, el gol de, de l'empat del Celta i el 1-2 de Dani Parejo ahir el Celta sí te a la teua àrea. Ah, però és que per això, precisament per això, diguem que el Celta és un molt bon equip i que està molt ben dirigit i que els jugadors estan molt eh, estan en un moment la majoria d'ells eh, molt important no? entonces clar, a millor un altre equip pues no, no t'haguera no posat en, en tants problemes no? en una situació aixina però és que el Celta és un molt bon equip estava jugant molt bé, estava molt crescut i a vegades tot això en un conjunt de coses ve un equip que al final València, pues, home, no tens que negar que en un moment donat té tios de qualitat com estava l'altre dia. Uh mhm. -huh. I en un moment donat pues, te pot donar que les coses li bé a equip i quan te dones compte t'ha guanyat o cinc i dius com pot ser? I no s'ho creuen però l'evidència és que la realitat dona... A més que diuen que el resultat és enganyós, mm, jo no crec que el resultat sigui enganyós. No, Vull dir, una, el València té una efectivitat pràcticament del 100%. Que és el que l'any passat feia. I, i, i tampoc compre lo de que, no, goles psicològics, a veure, el gol en el minut 45 arriba perquè el senyor André Gómez se planta en la frontal en el minut 45. Vull dir, no és que Vicandi Garrido xilli una falta en l'àrea de València i la passe a l'àrea del Celta. No, no, és que ha hagut una jugada que s'ha produït ahir. Hi ha una jugada cosa, extraordinària. Cosa que no estava passant. Hi ha una jugada extraordinària. No passava, <laughs> clar. Hi ha una jugada extraordinària dels dos tios que millor s'associaren durant el partit, que és Parejo per a Paco, Paco descarrega de primeres sobre la l'eixida d'un home de segona línia, que és André, Tomer André i, i la falta. També és cert, i hi ha que dir que hi ha una jugada que per a mi és clau en el partit, que és la jugada en la que acaben el gol anul·lat del Celta. La decisió de l'àrbit. Però eh, efecte... sols eh. hi ha dues decisions, eh? Si trau la roja, té que evitar falta. Sí, I si no, però és que no trau ni la roja ni dona el gol. Fa l'altra decisió. Que alguna volta tenien que guanyar els moros. Que però ell, en el, en, segur que en un moment pensa que ja jugar l'altre que ve per darrere pot fer el gol. Sí, I al fer sí. el gol és quan te ho canvia tot, eh? La decisió de l'àrbit no té que intervenir. Hi ha gent que, lògicament, la fiquen a la seva banda per justificar... Jo crec que és més fàcil que això Eh, si el árbitre en ese momento mm, Tiene la claridad de pensar, de pensar eh, dona la ley de ventaja Si se le va el pito Y pita, ya te que que se le escapa el pito, Es que pita. Es que una vega pita Ya no pot, ahí sí que ya no pot. Una causa. un que se el que no pot pitar Y después decir no, no, es que se va a claro. escapar. Esa es la manía, y ha dos ah, tipus árbitros. Esa es la chuada. Teorías... Eso eh, es eh, lo que pasa, realmente. Sí, sí, sí, no, no, eh, te, te la compra y de fet eh, vas a, afegir una dada más. Ya dos dos de d'àrbitres i, i, y dos teories a hora de chular i, i, i són dos teories dins de l'arbitratge que me consta que generen debat molt encès entre els àrbitres, que és xular amb el xulet en la mà per a que no te passi això o en el xulet en la boca per a que el, la primera reacció sigui la que pugui tallar en un moment donat una jugada i són dos teories, són dos escoles d'arbitratge que... Però, però eh, això va unir també a un altre fet. <laughs> Però en aquest cas sembla que Vicantis des de xiuleta en la boca i pam, va xular, no, en aquest moment li agarra. És que ja xula, la, la, la vem en el conjunt de, eh, quan se produeix una vegada passar i vem tota la panoràmica de l'àrbit també té una dimensió molt eh, així estem, eh? molt, molt tranquils diguem, no, però la, ell té que prendre però... una decisió i la xugà com acaba després diu no, és que el que ve per l'aire al final l'acaba en gol pues jo te dic inclús que si a millor no pita pues a mi no acaba en gol o aquell fica... No, és que no, és molt difícil eh, canviar la història. El gol, la jugada, jo no diria que és gol anul·lat, ni molt menys, perquè el moment en què xula ja, hi ha una relaxació, ja no una relaxació de defensors, de poder... No, no, no, no, perquè el moment en què xula ja no és gol anul·lat. Clar, però clar, Manolo, el que diu ell... Viatja o no viatja relaxació, és no és gol anul·lat. Però possiblement, igual qui diu que a millor tampoc era seu gol. Es sí? es posible. El que es de veres, eh, ahora pites, un se para, Tú no sabes lo que va a hacer Ahora, si, si se puede repetir, dirías mira la historia no. Ahora lo que tú dices cuando este matudía de Andreu Valverde en el Murciélago, cuando le veto de cara, o, llore brusola no, recuerdo Cuando no recuerdo. Cuando un equipo está B. i s'ha enxufat i tal, pues fins i tot la sort canvia a favor. Vull dir que un àrbitre no expulsa Javi Fugo, que jo crec que no s'expulsió, perquè crec que Gallà estava a la mateixa no, altura, eh, però bueno... que, que, que sí que és, però bueno... No anem a ha hagut alter... no, hagut està, roches com... És discutible, la opinió. Sí, sí, sí. sí. Hi ha hagut... un poc rigorosa l'expulsió, eh? Sí, però, o sea, però t'ha passat ja, Julen. O sigui, sea, en altres, en altres sí, home, partits t'ha passat. I, i, i, tant, què t'ha passat. I de pitjors. I, pitjors, I de pitjors. I de pitjors. Per això dic que són... Eh, L'entrenador també eh, se passa un poquet en a justiciar que el resultat pot vindre una xubada, això també és molt dir. No, jo crec que ahir, si, si Berizzo, jo no recordo la roda sencera de Berizzo, perquè anàvem alternant els protagonistes que anaven i silenci no, la vista. No, així, eh, descarrega molt la culpa en la xubada. Sí, si esa jugada, tal, sí, sí. No, bé, clar, pues, si pues, abuelo pues, és una abuela, pues jo pues, estaria clar, en endimia. En efecte, pues eh, se va clavar en un toll que no li tocava. 12 i 17. Eh, fem una pausa, vos recorde la pregunta en el dia d'avui, canvia la vostra perspectiva sobre Nuno, la vostra opinió sobre Nuno, després de l'1-5 en Balaidos. Eh, avui, en el arroba esports 97 nit, en el nostre Twitter, on continuem esperant-vos i ja sabeu que des del dia d'avui els dilluns és el dia de l'Ogent i que volem conèixer la vostra opinió de la vostra veu. Ens envieu qui sou, d'on toqueu i una nota ah, d'àudio sí. al 627 98 03 36 en el WhatsApp 627 98 03 a les 12 i mitja avui eh, en principi sempre serà per a començar el programa, a les 11 i mitja, però avui, com que és el primer dia i estem encara ajustant-nos, avui també a les 12 i mitja tindrem WhatsApp i tindrem eh, Twitter. Ara una pausa, vinga. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial en Avenida Tres Cruces y Pista de Silla. También en Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. Toyota, Valencia. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Pelarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Tía, ¿te has enterado de que el Forca está a 6.290 euros? Ya, ya te he oído en la radio. Pues ahora mantienen la oferta hasta el 30 de noviembre, que te puedes comprar un coche nuevo por 6.290 euros y encima con Autostar Stop, aire acondicionado y MP3. Tía, que son 6.290 euros, que está muy bien. Un Forca que encima mola. 6.290 euros. Mary, tranquila, que es solo un coche. Eh, sí, sí, pero 6.290 euros. Condiciones en Ford.es. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Les 12 de la nit i 20 minuts, en animant la tertúlia avui amb el director de Superdeporte, Julián Montoro, amb Jaume Ortiz i amb el presentador del Murciélago de Levante Televisió, Vicent Sempere. Estem repassant, lògicament, el que deixa la jornada. Que llargs s'han fet estos 15 dies amb una derrota. Jo crec que s'ha evitat el gran tsunami, la gran crisi. Eh, ha canviat la cosa, a partir d'ara la gent eh, va durant un després pel carrer? No. No, no, no s'enganyem i ara després anem a continuar sentint opinions de la gent. Però sí dona la impressió eh, que ha sigut una miqueta com les pel·lícules, ara que estrenen una nova pel·lícula de James Bond que para la bomba a 7 segons de la fi. Eh, dona la impressió de que, en efecte, s'ha parat la bomba eh, a 7 segons de la fi. No sabem si se tornarà a reiniciar el contra enrere, però de moment sí que és que aquesta bomba s'ha parat a 7 segons de la fi perquè en una derrota en Vigo encara que l'Ansa que la jugava bé, mireu com us diu en una derrota en Vigo s'haguera encetat eh, eh, la gran, si però, però, Però hi ha una diuntiva que, és, que trenca totes les expectatives que poden tindre. És que tu dies, tenim que guanyar allà perquè és espectacular, perquè vas a jugar contra el Celta, teòricament tu no que està mm. en, en bona forma, però és que també va jugar el Villarreal, va jugar el Sevilla, dos enemics teòricament per disputar el que t'interessa, i el València va allà i en més de guanyar com ha guanyat l'última hora, hora això fa un resultat que trenca tot, tot vamos, te deixa que és que no, no saps realment què dir, què criticar, què alabar eh, estàs encara fos i jo crec que una de les coses que tenim que fer no nosaltres, sinó els responsables de València és aprofitar aquests 15 dies per no creure-vos el primer per veure què ha passat fins ara en l'Orroïn i també el canvi en lo bo. O sigui, ha que treballar aquests 15 dies la gent que treballant els jugadors, però els tècnics tenen que treballar molt per veure si això val perquè en un futur d'alguna manera canvien. I estem dient una cosa, eh, teòricament el primer equip difícil que han jugat ha sigut a sobre Vigo. l'any passat, si teníem un plantejament bo, eren els equips bons. I així diem, ui, quan vinguin els grossos, bueno, el primer que ha vingut t'has transformat. A veure si al València el que li agrada en la marxa ixa. A veure, davant de la Tia Madrid de la Tia Bilbao, que també són grossos teòricament, mm, no, sí, no, no, jo no. faig més això, si està d'acord. Perfecte. Senyors, eh, eh, teniu la impressió de que s'ha evitat la, la, la, el, prim, la, el gran tsunami, ja, ja no la crisi, el gran tsunami... Jo crec que eh, si el València haguera perdut, perdut mmm, pense que no s'hauria encarregat en uno, encara. Pues mira, jo esta volta tenia dubtes encara... Bueno, home, a veure, si en joc de 1 a 5 arriba a ser 5 a 1, pues, jo que sé, a veure, preocupació n'hi ha, n'hi ha, i, i n'hi havia, i n'hi ha, perquè, bueno, al final és un partit, i, bueno, jo escrivia avui que Nuno té un marge de confiança, uh -huh. sé que a molta gent no li ha agradat el, el titular, <laughs> però la veritat és que tampoc... Però és un marge de confiança, un marge que no és il·limitat bueno, yo no sé si perden sin caú te tiren. Lo que no te van a tirar es guanyant una 5. eso es mai a la vida. <laughs> sería eso la primera vuelta en la historia pero es que la cara de nuevo cambia O sea en la rueda de prensa es un en uno No, però això ja fa dies. Això no, no, no, però, de... però, però, no, no, però escolta, la roda de premsa de Gante i, i la roda de premsa sí. d'ahir... La roda de premsa Home, de Balaidos... Eh, veure, la, la roda... és, que no, és que no se te la, queda la mateixa cara la roda en una cosa i en altra. La, la, no pot ser. La primera frase, la primera frase de la roda de premsa de Nuno en Balaidos postpartit és prendre nota d'un dels destacats de la portada de Superdeporte de divendres. Quan Superdeporte diu en aquesta crisi oberta que hi havia en aquest moment perquè no que tan tancat la crisi ni que ara siguen amics els jugadors o que, o que mai no ha existit crisi sí, les coses fluctuen, les coses no són fixes val? i en aquest moment deporte se fa eh, eco d'unes informacions que arriben i d'una cosa que, que diuen els jugadors que és quan guanya, guanya ell i quan perdem, perdem nosaltres i per això la primera frase de Nuno en Balaidos és el gran mèrit de los jugadores perquè sap que ahir ha patinat i vol, eh, i per molt que diga ell, ho llegís tot, ho sent tot i pren nota de tot, i jo, per a mi, aquesta frase de, de, de dissabte Es en clara <laughs> contestación Lo cual Hablamos eh, de, dels de Super, Ahí se destacaba la portada de Super que era el jugadors fars de que cuando guanyen guanya, guanya Y cuando quan perden perden los jugadors. Mm, una cosa es llegir tot i una altra que t'aprofite. Ah, bueno, sí, Está claro <laughs> Eso ya depende eh, Está claro Que la teu... ja, en efecto <laughs> Procesador del tu procesador Pero eh, a mí me dio un, un, un lector día Me escribía un lector Y día que lo del otro día va a ser una vaga a la japonesa. <laughs> Lo de Vigo, mira, mira, de mira que había pensado en teorías es que la gente, la gente es muy inteligente tio. I sa, i que parlaba de ¿eh? chestió y, y, no, y no chestió y tal. y va a ser una uh -huh. de decir, bueno, con, com ya estén hasta ahí de tú pues ahora, además <laughs> además a protestar frente el mejor partido de la temporada. Però n'hi ha un contrast... A veure, a veure, a veure que... ha un contrast, Manolo, que mm. és espectacular. Estem, pas, estem passant que la història pràcticament d'una setmana, passem de fer el pitjor partit de l'any per moltes coses a fer el millor partit de l'any. I la diferència és de jugar en Gante, quants dies han passat? Dos dies. És que, la, la, és que és de veres o no? mig n'hi ha dos dies. Hi ha un partit més roïn que ha jugat el València com a Gantes de l'estil de Gunter, que de Calderón. Bueno, però més que res per lo que te jugues, per la competició... Més sagnando lo de Gante, perquè Gante és molt menys equip que l'Atlético de vale, Madrid. Però, però... A, a raïs d'això, els dos, tres dies fas el millor partit, perquè això no té discussió que és el no, millor partit. No, no tingues dubte. I això, entonces, clar, te fica ara, te fiques a berenar, dius, per, per on talles el bocadillo? Jo eh, també he pensat què va passar divendres. Al alguna cosa passa divendres. O una xerrada... O, eh, una reunió de grup en què parlaran uno... Eh, una reunió de grup sense en uno... Una reunió de grup sense en uno... Tu hauràs sentit campanes o algo... Algo ha passat. <laughs> algo que sempre no la deixat no, caure no, perquè sí. No, no, però és que algo ha passat, sobretot perquè este matís que Amparo Barbeta anava en aquest avió mm -hmm. i mm-hmm. diu que en l'avió l'ambient era d'un equip normal. O siga el funeral... Abans de... Sí, sí, cap a Vigo. Cap a Vigo. Era d'un equip normal. En somriures, en jugadors tranquils, contents, relaxats. tranquils, la tensión se, podía se podia porque palpat venías venías una una tremenda en Champions, en la que si esta vez en Witness de final y fas una garba descomunal y Damonte en una de les y imatges de la historia eh, de, de, de, a color del Valencia y en cambio dibujo Amparo que ya eh, ja comentaban ojito que eso es lo millor de más, eh? que este cares no se le matéis y en el pasech, en las fotos de, José Manuel López ya eran tres eren cares o sea que alguna cosa passar d'entre divendres i dissabte per a que els jugadors feren aquest partit. Busca qui t'ha pecat. Jo la deixo ahir. <laughs> No, però has eh, deixat-la o no tens no idea de... No o estàs buscant... No estava, jo no estava. Jo no, jo no, no, però no... estàs buscant a Caperucita a Bocita, una pista. <laughs> no, però, escolta, però eh, no, no veu no, poc bueno. probable aquesta teoria. Sí, sí, de que... però, però eh, tu dius el motiu, però lo important i lo difícil és trobar el motiu, a veure si podem trobar-lo. Perquè ja estaria que saberem eh, quina és la, la pedra que tocaren o el tapó que tocaven de eh, DJ. Jo, Això ha canviat? Jo, mira, jo, jo eh, pense que ja havien passat prou coses al llarg de la setmana per a provocar una, una reacció que no, possiblement no sabíem pe, pa, cap a on podia tirar, no? Per el fondo que s'havia tocat, no? claro, podia ser pa cada alt, pa cada baix... O, pa cada baix. O, o sigui, havien passat prou Seria coses. Túnel, ja. Estem parlant d'una sí, setmana... Però, però podria haver sigut. Estem no parlant d'una setmana que després de perdre en el Gante, com, com dieu, mm, se produeix un fet que és que els jugadors i la plantilla li diuen a l'entrenador que no estan d'acord en algunes decisions i en, i en algunes formes de, de, de prendre aquestes decisions que està, que està prenent, no? Entonces, jo pensé que, que, que ja és mm, ja és una bombeta lo suficient com per a provocar algo algo que en aquest moment no sabíem què probablement lo que podíem pensar era lo contrari, que, que, que allò anava a ser un Clar, desastre, desastre, que, que anava... Eh? Però, mira, al final, al final coincidís, coincidís eix estímul, perquè eix estímul en un vestuari, aquestes mm, coses no passen tots els dies, eh? Ya, una, ver, una cosa tan, tan clara y... Tan espectacular, ¿no? Estas cosas no pasan todos los días. Entonces, eh, a, veure, a partir de ahí, pues se donen más cosas que son que, que mira, pues, eh, día el entrenador prende decisiones encertades sí. Y fa cosas que están bien. Se le veo la mano. Igual, igual que en dit 40 vegades que ha fet Garbes, pues, escolta, pues, la banda dreta els jugadors, que, els jugadors que fica la banda dreta i com els fica i l'actitud que tingueren aquests dos jugadors va ser la perfecta per anul·lar a aquests jugadors o a aquests jugadors que juguen per ahir que estaven fent una temporada espectacular fins a l'altre dia. Sí. Eh, Entonces, se donen molts factors que, que, que sea, o sea, encara podien haver marcat alguna més. Podia ser també eh, una comparança en lo que és el boxeo, mhm. uh -huh. en quant als punys, i ho heu dit molt fàcil, per a mi m'ha quedat el que heu dit vosaltres. L'altre dia la la Madrid feu 26 faltes, nosaltres en farem 12 o 13. 10. 10. I, I l'altre bueno, dia 27, 26 de 7. 27. 26 de 7, una, quasi el doble. No, no, ja, però vull dir-te, això als punts també el que eh, d'alguna manera a mi em dóna la sensació que l'equip està doble activat, en doble ganes el València, doble... el València per a mi en 1-3 torna a ser el València de l'any passat avança línies, està rocós, segur dir, de si mateix que hi ha un canvi brutal i sí. que n'hi ha datos, que datos estadístiques són pa, pa veure les són per a, vol eh? a voltes no te determinen el no, no, futbol però, però la, sí, algunes, algunes sí te poden donar la, una pista en la mitja, sí, al final sí que te donen molta veu lògicament, eh? yes. I, i és que és de veres és que és algo que te fiques en aquests detalls diu, home, així és que han intervingut moltes coses, moltes decisions i moltes participacions eh, totalment diferents a tres dies I n'hi havia un factor sorpresa claríssim el Celta anava de Nuevo Rico, a Severes, ah, lo, contra un sí, equip sí, que era una banda, també, era un equip que era una banda que l'entrenador estava peleat en Negredo i què tal, i apareix la banda Isa i resulta que sap tocar. I el, i el Celta damunt és un rival que era ideal per al València, per al València que corre en espais, Paquito Alcácer se posa per les botes... València en intensitat era Clar. un rival ideal. Ixa, I és, Ixa me pareix una, una bona, però, una buena bona replicada. goleches, però i, aquí Vicent, no poden reaccionar... La perquè... frase és un poquet de Nuevo Rico en tot el respecte al treball del Celta. O sigui, era, Anaven de Nuevo eh, Ricos. Es, sí, està demanant faltes, demanant faltes no, no, no, i protestant. Tot, sí, ja, porque perquè diuen, nosaltres tenim un estatus eh, que ja estem allà dalt. De la Champions. I el València, sí, sí. que està a mitja taula. Correcte. I això, és, recordeu que a vegades jo dic lo de la, que el València l'any passat quan perdia partits fàcils era perquè mirava la classificació pues estos també d'alguna manera menospreixant el València pensant que també no era el València sinó era la classificació del València pagaren el pato 12 i 32 vinga una pausa per a la Publi anem amb el Twitter i també avui amb el, amb el WhatsApp, que és el eh, nou... La moda. Eh, és la moda i és eh, el nou, el nou eh, punt d'interacció amb el nostre no, amb, el, amb els nostres oients a partir d'ara els dilluns el dia de l'oient 627 980336 el whatsapp nota d'àudio eh, des d'on toqueu qui sou i la resposta a la pregunta que vos feu avui tant en el twitter com en el whatsapp si vos canvia l'opinió de Nuno després de l'1 a 5 12 i 32 en tornar de la pausa llegim els tuits i sentim a la gent del whatsapp vinga ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial en Avenida Tres Cruces y Pista de Silla. También en Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. Toyota, Valencia. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peyo. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peyo. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Sports 97 NIT, el teu equip, la Tegua radio. 12 y 34. Vinga, la gent eh, que opina, per exemple, en el Twitter sobre la pregunta del dia d'avui, si canvia la vostra percepció sobre el 1, després del una cinca bala i dos. <laughs> Àngel diu, eh, un partit pot fer canviar l'opinió de tot el que porta de temporada, mal entrenador abans de Vigo i després també. Jesús diu, para nada, después de Las Palmas veremos. Hasta el 1-3 el Celta nos pegó un baño. Minion Che, no, yo creo que tingueren molta sort. después del 1-3 ya no había rival. Miguel Ballester, per a mi no, va a ser un partido raro. David López, de momento no, gracias per pujar-ho a l'Ivox, e que si no, no vos podries escoltar. Pues, voy también, cuando acabe el programa, a l'Ivox, e un, un clàssic. Y si no, també en la web utens, eh? En el wwwla eh, ahí también tenéis Eh, tanto los gols del Valencia de la temporada como el eh, podcast del programa. José Puigcerver, no, no es cuestión de un partido cuando sea el equipo, cuando sea el equipo regular, ahí entonces se podrá cambiar. Esteban García Renau, ni hablar. José Avellán, no. El problema es que no solo se juzga como entrenador, también como director deportivo, etcétera. Y yo no quiero ese tipo de proyecto. Nacho Ponce, en absoluto. Esta dirección de club, un error desde la raíz. Pedro Fuertes Muñoz, eh, no, molde Tiene que fer pero que cambie Salvador Fernando Diu, no, esta victoria me recordó la autogestión de la final de Copa del 2008. Solo había que ver la cara de uno después de cada gol. Charlie Diu, tema Negredo, tirar fuera Salvo y Rufete, tema Rodrigo Cayo, desastrosos fichajes de Estiu y pero una victoria de totalidad. No. Antonio Marzal, respuesta a la pregunta de esta noche. Nuno, te ha sido? Ricardo Pascual, dos no. La mateixa Nuno, vete ya. Aquí de Manolas va a Vigo. Derrota útil. Engordar para, eh, engrosar para morir. Marius Andreas dio un 1 debe dejar de las tonterías y que regrese Negredo al grupo en las convocatorias. Sino no, yo no, yo no le tengo manía personal como muchos otros, pero sí me ha cambiado la de los jugadores. La valla de Mestalla dio preu de les acciones 24 euros, 43 euros, no especifica en el PUM 3 del día, no sé si Wantec ve gracias. Luis Ibáñez dio lo del sábado fue un accidente, poco más que decir. A veces suceden estas cosas. En breve volveremos a la realidad. Y Andreu igual un ni menos menys, Nuno, vete ya i Borete que diu eh, gent en ganes i perquisqueren com en Sant Fermín. Pareixia el 7 de juliol, que els agarrava el bou. 12 i 36, i com vos deia abans, 627 nota d'àudio de WhatsApp, que és el nostre número de WhatsApp, i la, les vostres respostes en el dia d'avui, com dèiem al WhatsApp, són estes. WhatsApp, Hola, buenas noches, soy Juan Sánchez. El futbolista no, eh, <laughs> otro, el taxista <laughs> de Valencia, de Benicalá. Eh, vale, el Valencia no creo que haya cambiado. Ha sido mucha suerte ganar 1-5 al Celta. Y también considero que el Celta no es peor equipo que el Gen, que el Gante. Entonces ha sido bastante suerte marcar el último minuto y en el primer minuto de la segunda parte. El resultado del l'1 es 5 ...es totalmente engañoso... el partido del Valencia... és molt, amb, transcorreix amb molta fortuna eh, que fa un gol a l'últim minut de la, de la primera part i es troba un regal, amb un regal de Johnny al primer minut de la segona i això deixa el partit resolt I amb la segona part que el València acaba fent 5 gols no juga contra cap rival Bona nit eh? Manolo des de València jo crec que no té futur té que anar-se fora Hola, molt bona nit, Manolo i companyia. Soc Sergi, de Sueca, i bueno, la meva opinió sobre Nuno pues, continua sent la mateixa que fa ja prou mesos. I no només des de que comença la Lliga, sinó des de l'estiu que es va carregar a Salvos, va carregar a Rufete, ha volgut portar ahí tot el pes de la directiva, del, del, de l'apartat tècnic, i l'ha matat. L'ha matat perquè no ha sabut portar-ho. Així que jo ho tinc clar. He que canviar. Gràcies. Nuno, per a mi, no té capacitat per a eh, continuar sent l'entrenador del València. Ja ho va dir en cartes al director a un mig local en el que m'oposava a que <clears throat> li ampliaren el contracte tres temporades més. Bona nit. Bona nit, sóc Vicent de Burriana, encara que visc a Figueres, província de Girona, on som uns quants valencianistes. Amunt, València, man que pierda. 12 y 30, no. Eh, no directo es el no pero eh, a Juan Sánchez, no el jugador, sino el taxista de eh, Benicalap, a toda la gente de Benicalap ya a todos taxistes Eh, gràcies per sentir-nos i per estar ahí. També a Sergi de Sueca i a Vicent de Borriana, encara que viu a Figueres. Eh, gràcies a tots. Eh, mola molt escoltar-vos, eh? eh? A partir d'ara ja sabeu, el dilluns és el dia de l'oient i a partir d'ara el dilluns sempre anem a obrir amb les vostres eh, opinions a les 11 i mitja de, de la nit. Eh, recuperem una miqueta la veu de l'oient que també crec que és molt interessant i que ens agrada molt. La gran pregunta. Flor d'un dia, punt d'inflexió... Mm <laughs> Tira-li. Jo espero que siga punt d'inflexió. O sigui, si, sap, si jugar aquest partit és perquè saben jugar aquest futbol, per tant, el que jo diria, el llistó l'has ficat prou elevat. Perquè la gent ara, en no, ja no, un partit com el Legante ja no va a tragar. I parla de futbolistes. Ja no parla no, només de uno, perquè és evident que l'entrenador era el mateix dimecres i ahir. Per tant, eh, jo crec que esper, espero que sigui un punt d'inflexió. Tots els jugadors ho diuen en la zona mixta que parlaren. Paco Alcácer incluso digo, hay un parón eh, que nos puede venir bien. No, no nos va a venir bien, Paco, no. A ti sí porque te vas a la selección. Esa és la següent pregunta, ara entrarem en ella. Val. <laughs> El València lo que necesitaba era jugar de demà. Mejor que dimecres, Pero bueno, escolta, a veure si eh, eh, això és un el Montjuïc de Benítez, que a mi de sequía también me venga al cap i partit. Uh -huh. Però... I el València tira cap amunt. Com tantes vegades, Manolo, més que opinar, ens demanes eh, adivinar adivinar el futur adivinar. és que els contertulis d'este programa tenen un nivell altíssim que adivinar Adivina el... que així, no, així no ve qualsevol jo no, jo no, sé, jo no el tinc i jo, jo no sé, sé que vos, no sé. vos puc exigir jo no, no, <laughs> no de... sé si és un punt d'inflexió no, no me declare <laughs> que, sí. que no, no ho sé eh, no sí, tens... sí que m'agradaria respondre a la pregunta del taxista a la pregunta que li has fet a la gent Eh, si canvia la teva percepció de no, no canvia absolutament gens. Uh mhm. -huh. No sé si això té que veure també en l'altra pregunta. Mm, pense que sí. En quina? En la pregunta de si punt d'inflexió... Si ah, tal, sí, clar, tal, evidentment. Per a mi la victòria no canvia absolutament res la percepció de Nuno. O sigui, sí crec, sí crec que, bueno, és una victòria que li dona un marge per a, sobretot, sobretot, per a veure quina utilització fa d'eixer marxa l'entrenador. Bueno, jo t'enganxe, Julià... Avant! i d'alguna manera el que crec, i ho ha dit antes, i crec que el més important, i no parle de jugador perquè afortunadament hi ha molts en les eleccions i no la seva feina, ja, la feina ja serà quan vinguin, o esta setmana el que juguen la selecció. Però per a mi n'hi ha un treball pas tècnics, lògicament al cap de, del seu jefe, que és Nuno, per a fer un treball espectacular en quant tot el que ha passat, ahir té que ficar un examen de consciència, repassar, passar la cinta, tornar-la a passar, i aquests 15 dies que la fortuna li ha donat per estar tranquil, aprofitar-los per pa, pa fer un poquet d'examen de consciència i a veure on s'ha equivocat en global i tratar, sobretot, de recuperar a la seva plantilla al 100%. Quan dic 100%, parle del primer jugador a l'últim. És el moment, ara que estem molt contentos, vamos a respetarnos y a volver a empezar de cero. Jo crec que ell té que administrar tant, igual que ho ha administrat en les, en les declaracions, en el tema Negredo té que resoldre també d'un viatge, que sigui un jugador que l'utilitzi, si veu convenient, però un jugador eh, a disposició d'ell com els de I això 15 dies, per a mi, van a ser molt importants. I, per tant, jo juzgue d'ací 15 dies si s'ha fet bon fruit d'aquest treball que la fortuna ens ha donat per a que les coses puguin canviar per bé. És que, és que el tema Negredo... Mm, l'actitud de l'entrenador no pot ser eh, no me vals, senta't ahí i espera a veure a veure si d'ací dos mesos te'n te vas col·loque. o no te'n vas. És que l'equip necessita jugadors. Necessita competència. Necessita... O sea, ja no perquè siga Negredo, sigue Negredo encara més per lo que representa el jugador que és i el jugador que deuria ser. Però, però és que en qualsevol jugador no se pot permetre el València ja tenim prou en que mm, els reforços que han vingut eh, pues, eh, són dubtosos. Són tendres, diguem. Són, són, no són reforços, són, són dubtosos de, de, de, de, sí, sí, està de, de, de poder estan, aportar estan, ara mateix sí, sí, coses i sobretot en situacions de, de, de tensió i límit com, com, com esta, no? Mm -hmm. pues no, no, no, no me val, no me val, sentes vostè ahí i espere, no. no, jo no he dit això, Julià ha dit partir de no, No, no, no, no, Jaume, <laughs> no, no anava amb tu el tema. No, no, no, <laughs> correcte. Nuno, Volia reforçar la, la idea. Jo no, volia, és, és que no, no, si Julià t'està donant la raó. Volia reforçar la idea. Jo, en I per a mi, per a mi l'altre dia, Manolo, en, en On The Rocks, que per a mi era una irresponsabilitat deixar a Negredo en la grada perquè és un jugador mm. aprofitable en un determinat moment d'un partit el entrenador del Game Mateis flipará de que Negredo estiga en la grada, con fliparía haber dicho de que no Ana ni a Vigo, pero sobre todo, pero lo que diría Julen, eh, una cosa, si Negredo está pasa de peso, si Negredo está fuera de forma, el entrenador, la su obligación es ficarlo en vereda. Y donarle un término y decirle, li un mes para a tan, tant, tens un mes para estar al nivel de Paco, tens, no sé, marcarle unos objetivos, no disarlo Pedre. que, perquè és un valor tremendo en la plantilla, és el que més guanya, el que més ha costat, o sigui, i me pareix una irresponsabilitat per part d'un uno. I ara jo crec que se li ha posat en safata una oportunitat, perquè jo crec que els jugadors, per lo que dia Montor abans, de que anant encara en uno i, i, i a través de, uh -huh. de mhm. mitjans expressant el seu malestar en determinades decisions, jo crec que una d'elles, i grossa, és la de Negredo, ara té estos 15 dies per a intentar suavitzar i normalitzar la situació. Jo no dic que Negredo siga titular contra les Palmes, no, que no ho serà. jo no entre mai. Però que no siga un jugador apartat que està provocant més, més mal i més coses però, negatives que positives. Estàs d'acord que ahir l'únic, si no canvia, l'únic que pot fer és, d'alguna manera, una víctima o un heroi. Per tant, això ho té que resoldre perquè si no si és un front en contra per tant, la solució és la que diem, partir de zero, tots junts, i ell que administra el que crea convenient. Però és un valor important del club i té que costar com un jugador útil al 100%. L'alineació ja la farà ell però la valoració és el que té que canviar. 12 i 46, última pausa per a la Publi i en tornar dos grans temes, al voltant dels quants va girar l'últim tram del programa. Eh, L'ha mencionat abans Vicenç Empere, el paró arriba bé, arriba malament, després d'esta victòria i també els números i les sensacions. Els números diuen una cosa i les sensacions estan dient una altra. 12 i 46. Fem una pausa i tornem per a rematar el programa. Vinga. Pro Ocasión, tu concesionario low cost, ja està en València. abrimos las puertas de los más de 4.000 metros cuadrados de exposición, donde encontrarás la mayor oferta de vehículos seminuevos. Kilómetro 1, vehículos de gerencia y premium, servicio de taller Proa Service, vehículos 100% garantizados con la tranquilidad que te ofrece Proa Group. Acércate a conocernos en pista de silla 44, dirección Alicante salida 10, Masanasa, o consulta nuestro amplio stock en nuestra web www.proaocasión.com. Pro Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app TaxiClick Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. Blas, Blas, he leído que ahora es la semana azul de Ford. Sí, Epi, así es, y tienen unos precios increíbles. Ya, pero si es del 1 al 20 de noviembre, ¿por qué lo llaman la semana azul de Ford? Son casi tres semanas, Blas. No sé, Epi, no se habrán dado cuenta. Quédate con que en Ford tienen unos precios increíbles en todos sus coches. Ah, vale precios increíbles. Eso. Ya, pero ¿y lo de la semana, Blas? Red Ford de concesionarios. <laughs> Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Les 12 i 48, senyors, la gran pregunta. I el paró ara, a la València com li ve? Li ve bé? Li ve malament? Li ve bé perquè podrà l'equip continuar treballant? Li ve malament perquè ara que havien enganxat la dinàmica bona després d'esta victòria? A veure, va. El malalt està en planta. Correcte. Vale? i l'únic que tenim que valorar és que és espectacular, és que pràcticament fa dos o tres setmanes veiem que la Champions se, se despedíem <laughs> se i ara estem ficats ahí, no sabem com, uh -huh. i estem en opcions reals. Per tant, el que vol dir, i ho dia antes fora del micròfon, que la, la Lliga a nivell general d'equips estan molt més fluix que altres temporades i el València pues, ha tingut eh, com que altra oportunitat i l'oportunitat la té que fer bona a partir d'estos 15 dies quan dic del treball que té que fer de, d'examen de consciència i lògicament el que li queda té que pelear-ho però s'ha produït aquest milagre i el València no té que desaprofitar-lo per tant jo crec que alguna ha, ha passat pa positiu i mala cosa seria que no s'aprofitara jo crec que eh, el paró és negatiu per, a, per, mm. és la meva opinió eh? o sigui, ja et dic que la tria Paco Alcácer deia que anava a ser bo per a reflexionar 15 dies clar, Paco veu també un prisma que està il·lusionat se'n va a la selecció Hombre. acaba de fer dos gols la selecció és una escamarada aquí li ho he preguntat clar, però jo crec que el València el que li interessava era jugar avui, ja t'he dit, un, només un dia de descans i jugar. I jugar per, contra les Palmes. I, i prolongar eh, l'exhibició de Vigo. No, no, però és que això m'ho passa pensat. Ara n'hi ha 15 dies de paró, quan tornes a jugar, la gent... Sí, pues, eh, se'n recordarà que ves de guanyar, perquè dirà, a veure, l'últim partit, ah, sí, mira, guanyarem... T'han llevat el caramelo, no? De la boca. Guanyarem una 5, a veure Will eh, eh, el que és, el meló, a veure si és bo o roïn. Perquè és que, és que l'equip s'ha resetejat 40 vegades d'ací al següent partit és la meva opinió, vamos. Jo, per a mi és que sempre, sempre és negatiu. Sempre. Eh, després, a mi no unes vegades te va bé perquè guanyes el partit que ve, altres te va mal perquè no el guanyes, però per a mi, en plena competició, 15 dies sense competir, mm, no pot ser positiu mai. Però ni d'espectador ni de res, eh? Te quedes... No, ni, ni de eh? res, ni, ni de xor... Aquestes te lleven, no, estàs ahí un poquet i de repente un paró que ho fan exagerar 15 dies, clar, n'hi ha països que estan fora de, del terme i, clar, tenen que agarrar-se dies. Eh, sí, sí que és de veres que, que, que quan, quan tu agarres una dinàmica positiva, no és el cas del València, el València no està en una dinàmica positiva, quan agarres una dinàmica positiva, pues, si te tallen, pues, eh, pues sí, ah, pues, pot ser que, que, que te lleven a aquest punt, no? però, però bueno, tampoc és el cas. Estem en un resultat que ve després pues, pues de, de, de coses pitjors. No? -huh. eh, L'altra gran pregunta que jo volia fer-vos i eh, que de la qual eh, vull parlar si uno mira la classificació de, eh, de la Lliga, si uno mira eh, els números de València és com allò que diria la porta, al loro que no estamos tan mal mm. i és una realitat eh, números en mà, eh, tornem a lo d'abans que deia Jaume de les estadístiques no? el, el, el, el, el número fred o la estadística en este cas te pot ajudar eh, eh, a comprendre alguna cosa, però no ho diu tot. Però Conxut jo, en general sí que te jo, diu coses. Jo me, sí. me recorde yo me recordo aquella famosa frase de, de, del escritor en Pau Descans, en Moncho Puente, que decía las estadísticas son como los bikinis, está muy, bueno, está muy bien lo que muestran, però mejor lo que tapan, ¿vale? Eh, per què vinc a dir això? Perquè a voltes te donen indicis, però no te donen la realitat. Els indicis que te donen els números, com que el Bayern està a 6 punts del segon classificat, a 3 de la Champions, que, és el tercer equip menys golejat i que està tan sols dos gols de l'equip menys golejat, però la veritat és que les sensacions... Però Manolo, la, el, el ajuda molt per... Ja, però, home, també te diu que estàs raere de l'Eibar, després de 11 partits de Lliga, no de 2 ni de 3, i raere del Celta, per exemple, també, no? Sí. I te diu una altra cosa, també, que, que, que jo no sé si és millor o pitjor, uh -huh. i és que eh, si la Lliga se comprimís eh, d'aquesta manera vol dir que n'hi han més eh, més, rivals. més rivals potencials en possibilitats d'entrar de, en, en, en Lliga de Campions, per exemple, no? Estàvem parlant de... de i se pareix molt, molt ben Un Nuno dia, Nuno dia este, a, a principi de temporada, no? El Real Madrid i el Barça estan en altre rollo. Després està l'Atleti de Madrid, el Villarreal, tal, el uh -huh. Sevilla, a ver si, si podemos estar ahí, pues bueno, ara mateixa pues, si, si, si la Lliga per dalt eh, va a una altra velocitat que, que estos últims anys, per exemple sí. pues, vol dir que o tu vas a aquesta velocitat que van ells també o estàs en a banda de Atleti de Madrid, Villarreal, Sevilla estàs en Atleti de Bilbao Celta, i equips. Sí, sí, veritat, no, com sempre n'hi ha. Són, mm, pues, pues, vas a tindre eh, més equips en, en possibilitats en un moment donat eh, ficar se ahí, no? A mi m'ha fet molt de mal la victòria del Sevilla, jo contaven que el Sevilla anava a palmar Mira, i és, és una de les coses que no diuen els números però que és la realitat és cert que el Sevilla està a 3 punts per darrere del València però també és que el Sevilla ja s'ha carregat en guanya el, al Madrid i el Barça i tu encara no has jugat contra Madrid i Barça. Clar, és que els ha guanyat Emery, que així tenia la fama de, de que aquests partits no, es perdia. No, es perdia. No, no, la fama no. La fama no, una es vegada, perdia. No, però li guanya una vegada al Barça. Una, no. no, una volta al Madrid li guanya A Madrid. El primer any, quan el Madrid venia del famoso chorreo de Liverpool. Val, pues eh, sí, tenia aquesta estadística i en canvi ara en el Sevilla li ha guanyat els dos. I ahir li pega un sobo. Això és el tema, Vicent. Emery a Rafa Benítez i me preocupa perquè jo al Sevilla mmm, volia pensar que no, era, no anava a ser rival del València, que la Champions l'anava a pesar tant que s'anava a despenjar i ahir se podia haver quedat a 6 punts i el temps ahí pegat. Però tu veuries ahir, supongo, la segon part del Sevilla i és patindre de respecte perquè jugar a un nivell altíssim, sí. ridiculitzar un Madrid i això té molt de mèrit, per tant i equip no tampoc està on li toca segurament també com el València no han fet els deures apropiats i estan fora, però sin embargo estan potencialment estan papelear, pelear, perquè al final és un partit el que m'agrada de tu. Julián. El nostre calendari, Manolo, perdona, <laughs> era per estar més alt. Vull dir, home, me falten... home, però si sí, sí és el problema. A València li falten... Però sí, per això sí. jo deia lo de... Lo de... E, e, eixa, no, punt segur. E, e, eixa és la, eixa és la evidència... I jo he dit del Madrid i Barça i Sevilla. Eixa és la evidència de que eh, la frase eixa de que ojo que no estamos tan mal... Escolta, no, eh, no és el moment, no és el moment per a aquesta frase. Estem mal, estem. Una temporada fluixa en general, de primera uh -huh. a mhm. última. Està clar. Eh, eh, ens queden eh, quatre 4 minuts per a tancar i jo també volguera parlar de eh, la nota que feu avui pública el València Club de Futbol al voltant de la Junta del dia 11, l'ampliació de capital dels 100 quilos i eh, la possibilitat que ja té una segona ampliació de capital per a que la gent, per a que l'accionista minoritari puga eh, mantindre eh, el seu, el seu, la seva proporció dins del capital social, més, amb el qual Meriton renuncia al dret de subscripció preferent. Exactament. Sí, Perquè sí. ja s'ha posat abans, no? Entre se suposa no, que facilita el que, la, que no lastren, diguem, un tope, sinó que la gent, si vol comprar ell renuncia al dret uh -huh. i facilita. Per tant, com sap que no n'hi ha d'un riesgo, seria tindre bona companyia, doncs me pareix una idea molt positiva que la gent, la gent cada un farà el que puga dins les circumstàncies. Jo tinc consell la meva dona, 11, també. Pues sí. Tu quantes tens? Jo cap. Cap. I tu? Jo 11. I tu, Jaume? Jo, pues, 11 per ahí també, el que toca. la mateixa. Anem o no? Equipo. Anem a l'ampliació o no? No, no, és que jo era un equip 11, pues ara, ara comprarem el suplent per 22. El, el 11 de la banqueta, no? Claro. Tu jo creus, recordo fer tu creus que Peter Lim eh, necessita... Poc Bueno, la això, és un tema, això és un tema... Fetele, un detall. diners no necessita, altra cosa que em vull És un detall que he de fer-lo i me pareix molt bé. Fa no molts estius farem, eh, parlem en primera persona, perquè sí. jo vaig fer un esforç tremendo per a... Per a Hòstia, brutal, va fer econòmicament, brutal. Per a, per a fer ampliació i mantindre aquest dret, perquè al cap i a la fi la gent de les accions eh, és la història del descompte de passes, no? Perquè si sí, no... Sí, sí, sí. Això és el que més ha forçat tota la vida. Sí, clar. A més, té la seva base i, i evidentment ara jo entenc i me pareix una mesura correcta no? que la, eh, eh i ser dret preferencial per als xicotraccionistes perquè mantingui el seu percentatge però no sé fins a quin punt mm, la gent pot fer però una, una cosa és el que la gent pot fer i una altra cosa de pack, ell, dice que fer-ho eh, ha no, no, no, no, en el València Club de Futbol és important el sentit de pertenència sí. de la gent és un detall que... de que la gent eh, entenga que eh, accionarialment el club també és seu però jo crec que en aquest sentit en una acció pues ja, ja el tens ja, ja, ja dius, ja és meu no? després necessites 11 per, per el descompte del passe no? home, jo, pots, dir, pots dir que, eh, que eres jo... accionista i si vols part, part de, de ser dueño. Jo soc un poquet dueño també, pues, també cada un pot ficar la eh, casa. És el, el sentit, Però això és un eh? detall que té que fer, ho ha fet, independentment la gent tots no tindrà la possibilitat i, i a millor gent que pot doncs no li apetirà per les constàncies però jo crec que... el pas el té que haver donat jo crec que correcte. de la gent que pot sobretot d'alguns <laughs> jo crec que molts se van, se van a quedar sense passar per caixa Bueno, però això tampoc... Jo, jo crec que estàs referint-te clarament a, a, a <laughs> antics consellers del València Club de Futbol... Home, a importants accionistes, no? Import, I importants accionistes en el seu dia, lògicament. Però sí, sí. És, eh, és clar que a nivell... És eh, lògic, també. O sigui, a... Exacte. A, la, a nivell econòmic és un tema que el que tinga, per exemple, 10 milions 10 milions, perdó, 10, per 10, 10, 10 milions de pessetes estava dient jo. <laughs> pues el que el doble és una inversió que teòricament per dominar no. que és per a jugar a València? Xapó però altre motiu no té, per tant serà molt meritori que ho faci. I el que no ho faci tampoc se li pot criticar perquè o, tampoc... O per ajuntar se i ficar un conseller... Bueno, no, n'hi ha... Bueno, que Mira, mira, que, ben, mira que mentira, tirada. No sé, si que ni ha, mira, Mira que ve la fila, mira que la ve la fila ahí, ahí Julen. Però marca el percentatge que necessita per ser conseller per donar pistes, ja. Bueno, era un 5%, no? Sí. sí. Però, clar, un 5% de lo que ni ahora. ara... Ah, lo que n'hi ha... Canvia, que 5% canvia, Amunt. Buah, El que estava decidit ara ja està menys decidit. Senyors, que se n'anem ja, que... Anem a fer números. De, jo crec que ara, ara els fem fora. Julián, gràcies. Bye. nit. Ja, Martí, gràcies. Vicente Besdema en el, eh, super, en el Murciélago a Ahí les estarem. eh, mig quarts estarà este senyor i un servidor que presenta este senyor Vicent Sempere en el Murciélago en Levante Televisió nosaltres tornarem a partir de les eh, 11 i mitja a Cinema Ràdio acaba Esports 97 comença la nit gràcies, adeu i fins demà Vivo mi vida de lo que el camino da amargos, codo a codo intentando reaccionar y riendo como locos al instante. 97.7 Valencia. Aquí comienza Fórmula 97. 97